الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Një prej dijetarëve të mëdhej, i cili ka qenë një prej hoxhallarëve ashtu siç e kanë quajt shumica e dijetarëve muxheddiduz zemani ai i cili ka ba reforma në fenë Allahu xhelle ve ala nuk është për qëllim reforma ndryshime po prej asaj mjegullimi dhe humbjes gjurmëve të fesë Allahut të vërteta hoxha i ka kthie ashtu siç kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem duke mos ndryshu Aspak, mu e njejta të cilën e kanë besue sahabët dhe tabi'in dhe etba'u tabi'in në mënyrë absolute, kristale, të pastër fejen e Allahu xhelle ve ala e ka sjellë hoxha duke iu ballafaqu me gjitha domethënë ballafaqimet dhe sprovat të cilën i ka pasë. Librin të cilin e ka titullue Kitabu Tauhid na e përmendëm se tauhidi ndahet në tri kategori dhe sipas Ibën Kajimit dhe Ibën Tejmijës në dy kategori dhe kjo është ma e lehta domethënë ajo çka i takon Allahu xhelle ve ala prej emrave dhe cilësive dhe se ai është i cili e kontrollon këtë univers dhe këtë gjithësi kjo quhet teuhidi i parë teuhidi i njohjes dhe i diturisë dhe e dyta teuhidi i adhurimit ajo çka kërkohet prej teje ndaj Allahut tebareke ve teala si rob I cili i pohon gjithçka çka ka pohu Allahu për vete dhe mohon gjithçka çka ka mohu Allahu për veten dhe ti n'jetën tande nuk e adhuron askand me Allahun te bareke ve te ala. Kena përmend disa dobi të akides. Dhe para se me hy do ta përmendim edhe një fjalë të Ibn Kajimit, Allahu e mëshiroftë, të cilën e ka përmend në Zadul Me'ad, furnizimi për në Ditën e Gjykimit, ka përmend kaptinë se si zgjerohet gjoksi. se si zgjerohet krahërori dhe arrihet qetësia e gjoksit, ngase një një prej sendeve që njeriu e kërkon e kërkon mu kon i qetë dhe i lumtur dhe kjo nuk arrihet ka thonë vetëm se me disa shkaqe. Shkaku më i madh për mu kon njeriu zemërgjon dhe me pas krahërorin e haptë edhe zgjeru, jo të ngushtum, jo të mbylltë, Jo të shqetësumë, jo të pikëllumë, ka thonë më e madhja prej këtyne shkaqeve është njësimi i Allahut te bareke ve teala. Njësimi i Allahut te bareke ve teala dhe largimi nga shirku. Ka thonë varësisht sa e plotëson teuhidin, varësisht sa e plotëson njësimin e Allahut te bareke ve teala, aq Allahu të jap prej zgjerimit të gjoksit. siç e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ndonjë lloj të shirkut, ulaike lahumul amnu, atyre ju takon siguria, qetësia absolute. Domthon shpirti qetësohet kur ti je njësues i Allahu xhalla ve ala. Nëse të godet pi shirkut, Allahu na rujt, nëse të godet shirku në zemrën tone, vallahi ka me të godit prej ngushtimit, prej mbylljes, prej errësirës, prej burgit, Edhe nëse je i lirë për jashtë, ki mu kon i burgosëm n'zemër edhe kjo a burgi ma i madh çka ekziston. Andaj Ibn Kajimi ka thënë shkaku i parë për me arrit hapjen e gjoksit, mu kon rahat, është mu e njësu Allahun tebareke ve teala dhe mu largu nga nga shirku. E dyta, ka thënë është mu mu armatos dhe me u pajis me dituri të dobishme. Njeriu i cili asht injorant vazhdimisht Asht i ngushtum, nga se njeriu sa ma shum e ka t'zgjerum diapazonin e horizontin e dijes aq ma shum i asht ma i qet dhe ma ma rahat shpirtnisht edhe men edhe me mendje dhe me dhe fizikisht pse nga se Allahu xhelle ve ala kështu e ka kriju njeriun ne thamë se Allahu tebarake ve teala e ka kriju njeriun nga tri elementet nga trupi nga mendja dhe nga shpirti Cilësia e vetme me të cilën dallohet prej kafshëve tjera, prej gjallesëve tjera është mendja. Andaj Allahu xhalla ve ala e ka pru imanin me mendje, ngase ehli suneti besojnë se mendja ku është? Në zemër. Allahu xhalla ve ala ka thënë, Lehum kulubun la jefkahune biha, ka thënë ato kanë zemra nuk mendojnë me ato. Ata kanë zemra për kufarët, ka thënë kanë zemra po nuk mendojnë me ato. domthon me zemra, nga se mendja është në zemër. Andaj Ibn Qayyim thotë dituria dhe jo çdo dituri, po dituria e cila ka ardhur pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka marrë nga Xhibrili, i cili e ka marrë nga Allahu tebareke ve teala. Domthon kjo është prej zgjerimit gjoksit. Nëse e mëson tauhidin dhe e praktikon tauhidin, vallahi nga se, nëse e din se Allahu xhalla ve ala është nja, dhe mbrena teuhidit është se Allahu xhalla ve ala çka cakton nuk ki mundësi me ik. Wa kana amrullahi qadaran maqdur. Allahu xhalla ve ala ka thënë dhe vendimi i Allahut, kur cakton Allahu diçka, e kryme, e marr, s'ka mundësi me ndryshu. Nëse Allahu çka cakton për ty, ndash prej të keqës, ndash prej të mirës, nuk ki vallahi mundësi me ik. Kur ta kuptosh këta, edhe bindesh, edhe jeton me këta, s'ki pse çka mu frigu. Nuk ka mundësi ti me u frigu prej asgjaje. Andaj Allahu xhelle ue ala ka thënë se evliat e Allahut la khaufun alejhim wala hum yahzanun. Ata kurrë nuk frigohen dhe kurrë nuk mërziten. Kurrë nuk frigohen dhe kurrë nuk mërziten. E kundërta e kësaj çka është? Kurrë nuk frigohen, gjithmonë janë të sigurt. Dhe kurrë nuk mërziten, gjithmonë janë të gëzuar. Dy me dy. Domthon, ata që nuk, nuk janë evliat të Allahut, çdoherë janë të mërzitur dhe çka janë, gjithmonë janë të frikësuar. Kjo sa i përket, domthon, si parahyrje. Ajetin që na ka pru hoxha Allahu e mëshiroft, është ajeti më madhështor çka ekziston në librin e Allahut tebareke ve teala, është fjala e Allahut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin Wala uridu minhum en yut'imun Unë nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët pos që mua të më adhurojnë. Allahu xhelle ve ala e ka mohue krijimin e krijesave për ndonjë qëllim prej qëllimeve pos një. Domethënë çka të mujë me t'shku prej qëllimeve çka ju shkojnë njerëzve në mend, krejt janë të mohume veç një qëllim është pse ti ekziston në këtë ekzistencë dhe ajo është adhurimi i Allahut, illa liya'budun. Ibni Abbasi, djali i mixhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tefsirin në shpjegimin e fjalës illa li ya'budun, ashtu siç ka sjell Tabariu, ka thënë illa li yuwahidun. Vetëm të më njësojnë mua. Domethënë e ka bo tefsir fjalën ya'budun me fjalën yuwahidun. Më adhurojnë me më Njësojnë, ngase njësimi dhe adhurimi janë të pandara. Njësimi dhe adhurimi janë të pandara, andaj quhet Teuhid el-Uluhije dhe Teuhid el-Ibade, do të thonë Teuhidi i njësimit dhe Teuhidi i i adhurimit. Nuk ka ndarje, lidhje e pashkëputshme është mes Teuhidit Pastaj ka thënë, Nuk i kam krijuar njerëzit? Domthon, edhe pse Kurani ju ka zbrit njerëzve, domthon pyetja është se Kurani ju ka zbrit njerëzve, pse s'e ka paraprirë njeriun, po e ka paraprirë xhinin? Ngase arabët dhe njerëzit në t'kalumen kanë pas gjithmonë probleme me xhinët. Dhe gjithmonë ju kanë frikësue të asaj çka nuk nuk shihet. Shejtani gjithmonë i frikëson njerëzit me ata çka çka është e panjohur, për njerëzit. Andaj kur thojnë teuhidi ta qetëson gjoksin, ta qetëson se prej bazave të teuhidit është yu'minune bil ghaib, i besojnë fshehtës, çka e di veç Allahu. E ti nuk i frikëzohesh fshehtës, se ata e ka në dorë Allahu, nuk e ka në dorë kërkush dhe ti nuk ki nevojë me u frikësu. Arabët janë frikësu prej xhinëve, janë frikësu shumë, edhe disa prej atyre i kanë adhurue. Wa kanu rijalun minel insi Ya'udhuna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqa Dhe ka pas njerëz prej një ka pas burra prej njerëzve, thot Allahu, sura Jin, të cilët kanë kërku mbrojtje, janë frikësue prej burrave të xhinëve. Fazaduhum rahaqa Edhe jau kanë shtu ala ma shumë frigën xhinët. Kur e kanë pa se njerëzt po frikësojkan prej neve, ala ma shumë i kanë tutë. A po tutni? Ala ma shumë ju frikësojna. Ashtu njeri kur asht i zbrast prej teuhidit, prej njësimit të Allahut xhalla veala nuk ka besim, iman n'zemër, çdo lloj kërcënimi e tut ata. Çdo lloj, andaj Ibni Abasi ka thënë, Men khafe gajr Allah, Men khafe Allah, fe la yakhafu gajrahu. Kush i frikësohet Allahut, nuk i tutet kërkujna, hiç. Në mënyrë absolute, hiç nuk ka nevojë me u frikësu. Pse? A nuk është Allahu te barake ve te ala më i madhi prej krejtve? Është. A nuk i ka Allahu xhelle ve ala çelësat e çdo seni në dorë? I ka. A nuk është më i fuqilshmi, dhul kuwwatil metin? Allahu çka thonë këtë ajet pastaj, i cili është shumë i fuqishëm, i cili nuk luftohet, nuk ka mundësi mu luftu prej dikujt, a? Nëse hi kjo depërton n'zemër, nuk ka mundësi m'iu friksu askujt. Andaj Allahu xhelle ve ala ka pru këtu xhinin Para njeriut pse arabt i kan pas frikë xhinit dhe kan menu se ato e e meritojn ndonjë lloj t'adhurimit andaj Allah ja ka mohu kta as xhin nuk e kam kriju pra jan krijesa pastaj edhe njerzit ju të dy palt jeni t'përbashkta me një qëllim Jeni të përbashkëta me një qëllim me ma dhurue vetëm mue. Pastaj e ka pru hoxha edhe ajetin tjetër ku Allahu xhalla wala e transmeton ixhmajën, pajtimin e gjithë pejgamberëve pse janë dërguar. A ka diçka ma të madhe A ka diçka ma të madhe se sa mu pajtu pejgambert për një çeshtje? Nuk ka ma të madhe diçka se Allahu xhalla ua ala i ka çu gjithë pejgambert vetëm për një çeshtje. Prej te Nuhi alejhi selam der te Muhammedi sallallahu alejhi ue sellem ata kanë ardhë vetëm për një çeshtje dhe me jau tërheq vërejtje njerëzve vetëm nga një çeshtje. Edhe kjo çeshtje a vallahi shumë madhështore. Shumë e madhe. Edhe pse njerëzit nuk i japin rëndësien. edhe pse njerëzit nuk ia kushtojnë rëndësinë e duhur. A ka diçka ma të madhe se njerëzit me fol për njësimin e Allahut xhelle ue ala? Diçka çka ne na kriju për për ata. Momentin e parë çka të del shpirti, pyetja e parë çka të bahet osht qikjo. Men Rabbuk, kush është Zoti jot? Pyetja e parë. Pyetja e parë. Andaj Ibn Kajimi e ka shpeshtu shpesh në librat e tina, ka thonë, ka thonë janë pajtu gjithë të mençurit, Janë pajtu gjithë të mençurit, se njeriu kur do diçka, e shpeshton përmendjen e asajna. Kit për, kit të mençurit janë pajtu. Njerëzit kur folin për diçka, kjo argument se ai e do shumë ata. Ksh, nëse don me ditë njerëzit çka dojnë ma shumë, nuk ka nevojë me vet çka do ti ma shumë. Se mundet me t'rrejt edhe mundet me tre, tregu drejtë. Po kqyret çka, e sill muhabetin dhe biseda rreth çka i sillet, ai e do çata. Andaj besimtarët e sillin muhabetin vetë rreth Allahut. vetëm rreth pejgamberit, vetëm rreth islamit. Pse? Se zemrat i kanë të lidhta me çata. Andaj me çka janë të lidhta zemrat edhe gjuha e e shpeshton ata dhe e përmend shpesh. Andaj nuk ka diçka ma të madhe vllazni se ajo çka janë pajtu pejgambert rreth asajna. Edhe për, për çata të cilën i ka çu Allahu pejgamberët tek njerëzit edhe për ata pse i ka kriju qiejt dhe tokën dhe kodrat dhe lumejt dhe liqenet edhe për ata pse ka me vendos peshoren Allahu xhelle ue ala ditën e gjykimit veç me i vet njerëzit a ja keni plotsu qëta çka ju kom kriju peshorja madhështore kur të vendosen ditën e gjykimit ka mu vendos me qëta teuhid edhe shirk andaj Ibn Kajimi në poezinë e tij Nunije ka than pasha Allahun nuk i tutna gjynaheve Kështu thot. La akhsha adh-dhunuba. Nuk i tutna gjynaheve. Pse? Nuk e ka pas për qëllim me i zvoglu gjynahet. Se Allahu xhelle ue ala ka bon haram gjynahet. Edhe nuk lejot me i shkel kufijt e Allahut. Po ka thonë unë i tutna shirkut. Unë i tutna shirkut. Pse i tutna shirkut? Ka thonë se Allahu ka thonë Inna Allahe la jagfiru en jushreke bihi. Allahu nuk e falë. Na ka kallxu n'dynja nuk ja fali atij çka m'ban mue ortak. Wa yaghfiru ma dune dhalike limen yesha dhe ja fal pos ksajna, pos shirkut kujt t'dojë. Pastaj thotë hoxha aty, thotë une e kam Zotin i cili e ka emnin Ghafur, i cili asht Afu, i cili e ka emnin Falës, Fshirës i mëkateve. Thotë pse une mu friksue? A thotë nëse baj shirk friksona. Qësaj i tutna une. A thotë derisa une Fi kulli ummetin rasulen, Të dërguar kemi dërguar në të gjitha popujt. Kjo është mënyrë absolute. Sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që na ka ardhur neve, çdo popull e ka pas të dërguarin e tij. Pse? Vetëm për një çështje. Për çështjen më madhështore. Eni'budullahe. Adhurone vetëm Allahun. Adhurone vetëm Allahun, wajtenibu tagute, dhe largonju tagutit, dhe largonju tagutit. Andaj, vllazni, shtyllat më madhështore me të cilat kanë ardhur pejgambertë janë dy. Ky ajet është ajet i prem, i qartë. Transmetim i ixhmas, dijetarët kur transmetojnë ixhma, edhe kjo â madhe. Te ehli suneti kush e mohon ixhmain o kafir. Ixhmain e preme, me të cilën janë pajtu sahabët. Çka thu nëse dikush e mohon ixhmain çka transmeton Allahu? Kjo është ixhma ala ma e madhe. Allahu transmeton ixhma se krejt pejgambert i kam dërguar vetëm për një çështje. Dy shtylla i ka kjo çështje. Adhurone Allahun, largonju tagutave. Ixhtenibu, largoni në mënyrë absolute tagutave. Çka është tagut? Ka me shpjegue Hoxha në vazhdim. Andaj ne themi se pejgambert janë dërgue për tri çështje. Çështjen kryesore, mirëpo në këtë çështje përfshihen tri çështje madhështore. Çështja ma madhështore për të cilën janë dërgu pejgambert është ngritja e argumentit ndaj njerëzve dhe largimi i arsyetimit. Njerëzit kanë me kanë me tentue në ditën e gjykimit mu arsyetu para Allahut xhelle ve ala kur ta shohin xhehenemin. Ngase çështja është shumë madhështore, shumë e rreptë ditën e gjykimit. Joumul hasra, dita e pikëllimit Allahu xhelle ve ala ka përshkru. A ditë trishtohen krejt, nuk guxojnë me fol, andaj fillojnë arsyetimet. Fillojnë arsyetimet të shumta. Allahu për me hek këto arsyetime, mos me jau pranu njerëzve, jau ka çu pejgambert. Rusulen, mubeshirine ve mundhirin, të dërguar, qortues dhe përgëzues, li ella, që mos, kjo në gjuhën arabe, li ella, li en la, që mos të ken, para Allahut, argument. se Allahu xhalla ve ala kur robi ka argument ja pranon nëse ti ki arsye Allahu ta pranon ditën e gjykimit kjo është prej drejtësisë absolute të Allahu xhalla ve ala se nëse ki pas arsye Allahu e pranon andaj Allahu xhalla ve ala e ka ditë se nëse s'ju çon pejgambert njerëzit kanë me thënë o Zot s'e kena ditë çka ki kërku prej neve nuk e kena ditë çka ke kërku Andaj nuk është e drejtë me na dënu. Allahu xhallahu ala i ka dërgu pejgamberët, li'ella, që mos të kenë njerëzit arsye para Allahu xhallahu ala, ba'de rusuli, pas të dërguarve. Pas të dërguarve nuk ka arsye. Nuk ka arsye në mënyrë absolute. Kjo është çështja e parë pse i ka çu Allahu pejgamberët. Çështja e dytë është mëshirë për njerëzimin. Mëshirë për njerëzimin. Vallahi mos me i pas çu Allahu pejgamberët njerëzit kishin ra sikur kafsha. Kishin ra sikur kafsha. Nuk kishin vrapu vetëm se pas asaj çka ja plotëson fizikën e tina. Sikur që i vrapojnë kafshtë. Vetëm për me hangër dhe për epshet të cilat nuk kanë fund. Epshi nuk ka fund. Ai realizohet prap kthehet realizohet prap kthehet dhe kështu me radhë njeriu ben pozita shumë të ulta Allahu xhallahu ala ka thënë esfele safilin ma poshtë të në të poshtërtave s'ka ma poshtë ku me ra se sa kafsha andaj Allahu xhallahu ala duke i mëshiru robt i ka çu pejgamber andaj ka thënë Allahu te baraka ve teala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin s'të kena dërgu tije pos mëshirë për njerëzimin Andaj na e ndëgjojna ketë ajet shumë, sot. Shumë nga grupe ndryshme të njerëzve, e lexojnë vetëm ketë ajet. Andaj prej padrejtësies ma të madhe, vllazni, është me e nda Kuranin. Me e nda Kuranin. Allahu xhalla uala ka përmend Kuran shpesh, dhe i ka nënçmue njerëzit të cilët e ndajnë Kuranin. A di se sa e rrezikshme është me e nda Kuranin? Beni Israilët kanë devijue kur i kanë nda ajetet. Kështu kanë devijue, yuharrifun al-kalime an mawadhi'ihi, e e ndryshojnë harfët nga veni i vet, edhe jap kuptim tjetër. Jap kuptim tjetër. Me lexu veç këtë ajet, njerëzve ju shkon n'mend, çka s'mundet me ju shku në mend. Mirëpo duhet me spjegue qëllimin kryesor, pastaj edhe mrena kësaj çka përfshin kjo. E jo me lexu, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Ju a e besoni një pjesë të librit dhe një pjesë tjetër bani kufër mbi ta e mohoni? A është kjo e drejtë? Nuk është e drejtë. Me besu diçka dhe me lanë diçka. Andaj Allahu xhallahu ala kur e ka përmend kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Allahu xhallahu ka, ka thënë, a çdo herë që na ju dërgojna juve të dërguar, që nuk përputhen me epshet e juve, istekbertum, bani mendjemdhaj? A çdo herë që na ju çojmë pejgamber, ju keni mu ba mendjemdhaj veç se s'përputhet thirrja e të dërguarve me epshet e juve? Feferikën kedhebtum ve ferikën tektulun. Pastaj një, një lloj, një grup të pejgamberëve e vrani, Beni Israilët i kanë vrarë pejgambert dhe një grup tjetër e mohoni. Andaj pejgambert nuk vijnë në përputhje me epshet. nuk vijnë në përputhje me epshet, po vijnë me diçka çka është shumë ma e madhe, për me iu tregu njerëzimit pse janë kriju. Dhe çështja e tretë që Allahu xhel-le ue ala i ka çu të të dërguart është me jau sqaru rrugën si shkohet ka Allahu xhel-le ue ala. Njerëzit s'kanë mundësi me shku me mendje ka Allahu tebareke ve teala. Andaj, ata të cilat e kanë zgjedh filozofien, logjikën për me mri tek Allahu kanë ardh nëpër definicione të shëmtuara shumë, që janë përmend edhe nëpër librat e dijetarëve, të cilat i kanë hedh poshtë dhe i kanë sulmu dhe i kanë shkatërru ato definicione të cilat kanë kanë tentue me arrit tek Allahu me mendje. Nuk arrihet tek Allahu me mendje. Ngase Allahu xhel-le ue ala ai është që të ka kriju mendjen. Dhe jo mendja, andaj Imam Shafiu ka thonë, El aqlu lehu haddun jentehi ilejhi, ka thonë, Mendja ka cak ku përfundon te ajo. Ka cak ku përfundon, nuk kalon ma n'atë anë. E Allahu a ka cak ku përfundon a? Allahu është ma i madh sesa mendja jote sa mundet me perceptue. Andaj nuk arrihet tek Allahu xhel-le ue ala me mendje, po arrihet me wahy. me shpallje, nëpërmjet Allahut tebareke ve teala. Andaj këto janë tri qëllimet madhështore pse Allahu xhel-le ve ala i ka çu pejgambert, Një, mëshirë për njerëzimin, dy, largimi i arsyetimit dhe ngritja e argumentit dhe tre, sqarim i rrugës se si shkohet tek Allahu xhel-le fi ula. Pastaj ka thonë hoxha në vazhdim, Dhe ka thonë Allahu tebareke ve teala, Wa qada rabbuke alla ta'budu illa Allahu gati se nuk le gjysfaqe vetëm se e përmend teuhidin. Nuk le gjysfaqe vetëm se e përmend teuhidin. Madje edhe kur ka fol për mënyrën se si duhet mu zhvillu jeta mes burrit dhe grujës, se si duhet me qenë sistemi bashkëshortor, mes qëtine ajeteve i ka shti ajetet e teuhidit. Mes qëtine ajeteve i ka shti ajetet e teuhidit. Paramendo Allahu xhelle ve ala si e ka trajtuar çështjen e teuhidit. Andaj këto ajete shumë të qarta, shumë dukshme, i ka pru hoxha për me na tregu se se pse na jena krijue dhe pse jena tu u zhvillu dhe ku kena me shku. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Ka pre Allahu. E ka vendos, kada. Kader dhe kada janë të njohura në gjuhën e njerëzve. para se me spjegu se domethonë ajetin çka është kada ngase ka thonë ibn kajimi kadaja është mesele në të cilën kanë rrëshit grupe e grupe të mdhaja grupi i parë të cilët kanë deviju janë grupi të cilën kanë dalë në kohën e Abdullah ibn Umerit radhi Allahu anhuma kur kanë dalë dhe kanë thonë el emru unufun Ka thënë çështja është unuf. Çka unuf? Pa caktim paraprakshëm. Domthon Allahu nuk e din çka ndodh pas çastit. Po masi ndodh e din. Kjo grup ka lind në kohën e Abdullah ibn Omerit. Dhe i kanë thënë Abdullah ibn Omerit, ja Abdullah. Ka thënë kanë dalë një grup qatje, po thonë se çështja është pa caktim. Ka than banju selam atynve se un jam i distancum pi atynve s'kam të baj kurgja me aty me ata dhe ata nuk jan që kan të bajn diçka me mue ka than vallahi nëse japin sadaka sa kodra e uhudit nuk ju pranohet kurr derisa ta pranojn kaderin khairihi we sharrihi ta pranojn kaderin të khairit dhe të sherrit andaj dijetarët për me e sqarue ma qart ibn kajimi Ibën Tejmija edhe dijetarët më herët e kanë nda kaderin në dy kategori. Edhe kjo me lejen e Allahut xhelle ve ala të bëhet e qartë edhe gjithmonë kur përmendet kaderi e ki të qartë. Kaderi ndahet në dy kategori. Kategoria e parë, kada, qysh është ajeti këtu, kada rabbuke ella te abudu illa ija. Allahu ka gjikue, ka dhanë urdhër të prerë mos të adhurohet askush pos Allahut. Ato kur kanë ra në këtë çështje, këtë kufër, kanë thënë, Na pe lexojna këtë ajet, po nuk pe shofna në zbatim. Allahu ka thënë ka gjiku, ndërsa njerëzit s'pe bajnë. Qo kontradiktore po del. Qo po del kontradiktore. Qysh mund Allahu me gjiku pastaj mos mu zbatu? Andaj dijetarët kanë thënë, ju nuk e keni kuptu kaderin. Kaderi është dy llojsh. I pari është kader sheriatik. Allahu gjikon. e don diçka, e do diçka dhe e cakton. Kjo nuk është domosdoshmërisht me u realizue. Allahu xhelle ue ala këtë kaderin sheriatik e ka lanë në vullnetin e lirë të njeriut. Nëse don e vepron, nëse nuk don, nuk e vepron. Andaj për këtë kader ka xhenet dhe xhehenem, edhe ka gjykim ditën e gjykimit. Kaderi i dytë është kadaun keuni, gjykim universal. gjithëpërfshirës, që nuk del kurkush prej asajna. Domthon nuk del kurkush prej asajna. Edhe qiky i dyti kader, e kanë shpjegu ajetet dijetarët kur ka thënë Allahu xhelle ue ala kur don Allahu diçka, veç thot kun fe jekun. Veç thot bahu dhe bahet. Nëse qëto dy ajete, qëto dy kadere nuk i kupton, atëherë të përzihet çështja. Të përzihet çështja. Nëse i ndan, se Allahu xhelle ue ala ka kader të sheriatit, të cilën e urdhënon dhe nuk është domosdoshmë me u realizu, nuk realizohet. Allahu ka thënë adhuromni mu, njerëzit s'e adhurojnë. Mirëpo, kjo është kaderi sheriatik. I dyti është universal. S'ka mundësi kurrkush me i dalë prej atij kaderit. A mundet për shembull vdekjes me ik dikush? Kur të vjen vdekja s'ka mundësi me ik. Kjo është kader. S'ka mundësi ti me ik prej vdekjes kjo është kader universal i dyti a munësh ditën e gjykimit me thanë o zot mos më shti në xhehenem s'po du me shku unë nuk shkoj kah andejna a munësh kështu nuk munësh se nuk vetesh hiç edhe nuk ki kompetencë hiç nuk ki kompetencë ta unën hiç kjo është kader universal kun fe jekun merrnë edhe me mirët e ky kaderi i parë është që Allahu xhelle ue ala neve na ka ba Rob vullnetar ish me u kon rob të atina. Domethënë vo, rob vullnetar. Rob me dëshirën tonë. Allahu na ka kërku dhe na me dëshirën tonë i nënshtrohemi Allahut xhelle fi ula. Andaj është me rëndësi mi kuptu këto dy lloje të kaderave për me mos, mos me u përzie çështja e caktimit. Andaj ue kada rabbuke alla ta'budu illa ijjahu. La ilahe illa Allah gjithë dijetarët kanë thënë e përfshin qikjo ella ta'budu illa ijjahu. La ilahe illa Allah dy pjesë. La ilahe ella ta'budu illa Allah illa ijjahu. Mos adhuroni askënd prej të adhuruarve të cilën quhen zota, ato janë vetëm me emra zota, mirëpo nuk e meritojnë adhurimin illa ijjahu, pos Ai. Allahu xhalla wa ala në fjalën la ilaha illa illa Allah. Andaj dijetarët kanë thonë la ilaha illa Allah i ka dy shtilla, mohim dhe pohim. Nuk ka mundësi askush me hi në fejen e Allahut tebareke wa teala vetëm nëse hapin e parë e ban me mohim. Nuk e adhuroj askand Çka adhurohet pos Allahut, a e quajte me çka të dush emri, te Allahu quhet tagut. Njerëzit i vendosin emra të ndryshëm, zbukurues. Ata munden m'i zbukurue në kulminacion të zbukurimit. Allahu xhalla uala kur i ka përmend shejtanat se si iau zbukurojnë çështjen njerëzve, ka thanë, Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufel qauli ghururan. Shejtanat i frymëzojnë njani tjetrin, njerëzit edhe xhinjtë, zukhrufel kauli, i zbukurojnë në mënyrë perfekte fjalën, ghururan, me ju mashtrue, me ju mashtru juve. Andaj, çka t'i qujn njerëzit, prej zotave, prej vorave, prej ligjeve, prej t'adhurumve pi xhinve, apo prej melaqeve, në sheriatin e Allahu xhelle ua ala këta quhen taguta. pos atyre të cilët nuk janë të kënaqur me adhurimin. Andaj, Ibën Kajimi e ka prue se çka është definicioni i tagutit. Për me kuptu diçka, gjithmonë ka nevojë për definicion. Nuk ka mënyrë ma perfekte se, si, se sa m'i kuptu gjanat kur i definon. E, de, e ki definicionin. Dhe çka përfshihet në definicion, kuptohet qajo. Ndërsa m'i lanë gjanat pa definicione, të hutumë kështu nuk ka mundësi m'u kuptu. Andaj e përmen edhe këtë definicionin e Ibn Kajimit të tagutit dhe e përfundojna, ka thonë Ibn Kajimi në definicionin e tagutit, ka thonë Ma te texhawaze bihil abdu hadde. Çdo sen që ka robi e kalon kufinin, që kam m'i përmenë tri gjana, ka thonë kjo tagut. Min metbuin, Prej të pasuarve. Njeriu gjithmonë e pason dikan. Nëse e kalon kufinin që ja ka vendosë Allahu, deri ku ki drejt me pasu ata? Nëse e kalon kufinin shëndrohet ai në tagut, au ma'budin, apo të adhuruar. Nëse ja drejton adhurimin dikujt, e kalon kufinin, atëherë bohet tagut ai, au muta' apo i respektuar. Allahu xhelle ve ala na ka urdhënu në librin e tij mi respektu disa edhe prej krijesa, siç janë prindërit, siç janë të afërmit, siç janë vllaznitë, siç janë kështu me radhë prej prej ë të afërmit të cilat Allahu xhelle ve ala na ka urdhënu mi respektu, mirëpo, nëse kalohet kufini e shëndron ti ata në tagut. E shëndron në tagut. Andaj Ibn Kajimi ka thonë këto tri Këto tri gjana nëse kalohet kufini shndërrohet kjo në tagut e ti çka shëndrohesh ti shëndrohesh në adhurus të tina në adhurus të tagutit andaj dijetar kan than te i pasuari hijn shum sende prej hoxhallarve dhe prej dijetarve dhe prej sendeve njerz që i dojn shum Dhe prej ma'budëve hinë prej vorave dhe prej putave dhe idhujve dhe gjithçka çka adhurohet pos Allahut xhelle ve ala dhe muta çdo send çka respektohet dhe kalohet kufini i atij çka respektohet, domthon kufini i Allahut xhelle ve ala ku e ka lënë mu respektue, atëherë ti e shëndron ata në tagut. Dhe mënyra ma e mirë me kuptu se si e ki shëndru ata në tagut, Qysh e kalova unë kufinin, kshyre me ligjin e Allahut xhelle ve ala. Ngase kur të vijnë ndesh urdhri i Allahut me urdhrin e atina, vijnë ndesh, vijnë baraz, ti detyrohesh me i dha njanit përparësi dhe njanin me hudh, atëherë cilit t'i jepsh përparësi, ata e ke adhurue edhe tjetrin e ki lanë anash, ajo është, domethënë, taguti.